Ինչը բանակցվելու առաջ կա Փաշինյան-Ալիև հանդիպմանը ճակատագրական ինչ որոշումներ են կայացվելու կամ նախապատրաստվելու այդ հանդիպման ընթացքում, ինչով է պայմանավորված ադրբեջանական ագրեսիան, որ դրսևորվում է այս օրերին եւ ինչ է լինելու արցախցիների հետ, որոնք ռուս խաղաղապահների անվտանգային երաշխիքներով ապրում են այստեղ, եւ վերջապես ինչ է լինելու Արցախի հետ, որ 30 տարի պայքարել է իր հայկական ապագայի համար, այդ ապագայի համար չխնայելով ամենանվիրականը։ Այս հարցերն են, որ այսօր հուզում են շարքային քաղաքացուն եւ հենց այս հարցերի պատասխաններն են, որ փորձեցինք ստանալ ազգային ժողովի падգամավորներից։ Ադրբեջանի քաղաքականության ու դիրքորոշման մեջ նոր եւ զարմանալի ոչինչ չկա։ Այն է հայկական տարածքների հայաթափում տարածաշրջանից հայկական գործոնի չեզոքացում եւ դրան գնում է ցանկացած միջոցներով։ Արցախի ապագան չի կարող հայկական չլինել։ Այս հարցում միակարծիք են բոլորը։ Արցախի ազգային ժողովի ազատ հայրենիք ԿՄԴ խմբակցության падգամավոր Արթուր Հարությունյանի խոսքով Ադրբեջանը միջազգային հանրությանը փորձում է ցույց տալ, որ Ղարաբաղյան հարցը լուծված է։ Իրողություններն իհարկե այլ են եւ այդ իրողությունները պետք է ճիշտ ներկայացվեն արտաքին աշխարհին։ Միակ լուծումը Արթուր Հարությունյանի կարծիքով Մինսկի խմբի միակ միջազգայինորեն ճանաչված ձևաչափով բանակցությունների վերսկսումն է։ Միայն այդ ձևաչափի շրջանակում կարող է, այսինքն միջազգայինորեն ճանաչված դասորվա միակ այդ format-ով կարող ենք ասել, որ բանակցությունները պետք է վերսկսել եւ այդ ձևաչափի շրջանակում տալ քաղաքակարգավորման Արցախի համար Ադրբեջանի կազմընդգրկվելու վերաբերյալ թեզը, որ հայտնվել է տեղեկատվական դաշտում, կարմիր գիծ է, եւ այդ հարցում համակարծիք են բոլոր քաղաքական ուժերը։ Արթուր Հարությունյանն է շարունակում ունենք կարմիր գիծ, այն է, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, առնասած բոլոր կարգավիճակները այդ բանակցությունների, այդ ելաչափող բանակցությունների շրջանակում կարող են քննարկվել, բայց այն, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում չի կարող լինել, դա կարմիր գիտ։ Դա կնշանակի գենոցիդվել։ Արցախի ազգային ժողովի արթարության խմբակցության падգամավոր Մետաքսե Հակոբյանի ձևակերպումն է։ Նման լուծումը քննարկվել անգամ չի կարող, այն Արցախը հայաթափելու որոշում կլինի։ Մետաքսե Հակոբյանի խոսքով իրավիճակն օրհասական է, Արցախի փրկությունը պահանջում է անհապաղ քայլեր ձեռնարկել։ Սարգսյան դիրքորոշումը ես դեռևս մարտի 10-ին Ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում եմ հայտնել, որ անհապաղ, անհապաղ Արցախի ճանաչումը դիկատարվի եւ դիմել եմ կոչով եւ Հայաստանի Հանրապետությանը եւ ԵԱԿ-ի միջի համանախագահող մի երկրների։ Սակայն նաև դրա հետ մեկտեղ նշել ենք այն բոլոր վտանգները, որ կարող են նաև լինել ճանաչման դեպքում ցանկացած իրատեսական տարբերակ, որը կբերի Արցախի քրկությանը եւ հայամետ մեզ հարմար տարբերակով միանշանակ դա ողջունելի է։ Սակայն մեր քաղաքական դիրքորոշումը Արցախի անհապաղ ճանաչում։ Սակայն ճանաչման գործընթացն էլ նուրբ դիվանագիտական հնարքներ պահանջող գործընթաց է։ Անվտանգային ռիսկերը հաշվի առնել է պետք։ Դաշնակցություն խմբակցության падգամավոր Դավիթ Իշխանյանի խոսքով ՀՅԴ համար ռազմավարական սկզբունք է եղել ու կա Հայաստանի Հանրապետության հետ վերամիավորումը։ Մարտավարական քայլերի փոփոխությունը սկսած 90-ական թվականներից գուցե բարբերաբար փոխվել են։ Դա Դավիթ Իշխանյանի խոսքով պայմանավորված է քաղաքական գործընթացների թելադրանքով։ Հայաստանի Հանրապետությունը մեր համար հիմնական այն դերակատարն է այն առանց թե որի շուրջ պետք է նաև ստացի մեր համազգային քաղաքականությունը, այդ թվում նաև Ղարաբաղի հիմնարարցի հետ կապված, այդ թվում նաև Ղարաբաղի ապագայի միտված բոլոր քայլերը։ Այն թեզերը, որ Ռուսաստանի միավորվելու, այն թեզերը, որ Ադրբեջանի կազմում մնալու, ես կարծում եմ, սրանք դեռևս տեսակետներ են, Մի բան ակնհայտ է. Ադրբեջանի հետ Արցախն ապագա ունենալ չի կարող, եւ ցանկացած իշխանություն, որ կղեկավարի Հայաստանը, իր մարտավարությունը մշակելիս պիտի հաշվի առնի, որ Արցախի ռազմավարական սկզբունքը հայկական մնալն է։ Դրան պիտի միտված լինեն բոլոր քայլերը։ Ազգային ժողովի մյուս երկու խմբակցությունների ներկայացուցիչները մեր հարցերին այդպես էլ չպատասխանեցին։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։